Zato zintzoen barnera espiritu sortaraz lehen. Beten graziaz bihotzok zubait zaituzte egile. Poze maile deritzazu goiko jaunaren Urbizi sugar maitasun eta gantzu zeruko jan. Zazpidoa jen isurlen jaungoikoaren besoan. Aitak aginen du bezala hartzenen dugun goi mintzoan. Argi zaigu zuzentzu amaite korregin bihotza, Indarri daunkorrez senda gaitz bera dugun gorpuza. Aizagu gandik etxaia iguzu arren pakea, zu aurretik zaitugula urrun zaigozu kaletea. Erakus zaigozu aita erakus semea gure, Bien narna sazerala sinistu dezagun beti.